U dolini Vedan, koja spaja Meku sa vanjskim svijetom, smjestilo se pleme Gifar. To pleme je živjelo od onog najminimalnijeg što su mu ostavljale Kurejševičke karavane, koje su odlazile u trgovinu u Siriju ili se vraćale iz Sirije. Nekad je pleme bilo primorano i da napada ove karavane, ako bi im one nisu davale ono što bi ih zadovoljilo. Džundub Ibnu Džunade, poznati kao Ebu Zer, je bio jedan od sinova ovog plemena, ali se on od ostalih isticao sa čistoćom srca, bistrim umom i dubokom pronicljivošću. Najteže mu je padalo to što njegov narod obožava kipove mimo jednog boga, Allaha. Osuđivao je pokvarenost i zabludjelost koja je vladala među Arapima. Stalno je iščekivao pojavu novog vjerovjesnika koji bi ljudima vratio razum i smirio im srca te ih izveo iz tmine na svjetlo. Do Ebuzera, koji tada još živješe u pustinji, dopriješe vijesti o novom vjerovjesniku koji se pojavio u Mekki. On reče svom bratu Enisu, Idi u Meku i raspitaj se o tom čovjeku, koji tvrdi da je vjerovjesnik i da mu dolazi objava sa nebesa. Zapamti nešto od njegovog govora, pa ćeš mi to ispričati. Enis ode u Meku i sastade se sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi veselem, a kada se vrati u pustinju, Ebu Zer ga dočeka s nestrpljenjem. Zapita šta je saznao o novom vjerovjesniku. Ovaj reče, Allaha mi, sreo sam čovjeka koji poziva u najljepše ponašanje, a govori riječi koje nisu nikakvi stihovi. A šta ljudi govore o njemu, upita je Buzer. Govore da je vračar, mađioničar i pjesnik. Boga mi, nisi mi moju žeđu gasio, niti si moju potrebu zadovoljio, nego Bili se ti postarao za moju porodicu, a da ja odem i vidim u čemu se to radi? Bih, ali dobro se čuvaj stanovnika Meke, odgovor je nis. Ebu Zer se opremi za put, ponese sa sobom malu posudu za vodu i uputi se u pravicu Meke kako bi se susreo sa vjerovjesnikom i nešto više o njemu saznao. Stiže u Meku strahujući od njenih stanovnika, jer je čuo kako su kurejiši ljute zbog svojih idola i kako su spremni da se osvete svakom ko bi samo pomislio da slijedi Muhammeda. Zbog toga nikog nije htio da pita za Muhammeda, jer nije mogao znati da li bi taj upitani bio njegov sljedbenik ili neprijatelj. Kada nastupi noć, on se pruži u mesčidu da tu prenoći. Pokraj njega najiđe Ali ibn Ebi Talib, neka je Allah zadovoljan njime, pa vidjevši da je on stranac, reče mu, hajde kod nas čovječe. On ode i prenoći tu noć kod Alije, a ujutro uze svoj prtljak i posudu s vodom, pa se vrati u mesčid, a da jedan drugog ništa ne upitaše. Ebu Zer provede i drugi dan, a da se ne upozna sa vjerovjesnikom. Kada se smrknu, on opet leže u mesčidu, a Alija ponovo naiđe pa mu reče Pa zar čovjek još nije saznao za svoje boravište? Onda ga povede sa sobom, pa on i drugu noć prenoći kod njega. I opet jedan drugog ne zapita ništa. Treće noći Alija reče svom gostu Hoćeš li mi reći šta te je dovelo u Meku? Ebu Zer reče, ako mi daš obećanje da ćeš me uputiti na ono što tražim, reći ću ti. Ali ja mu dade obećanje koje je tražio, pa Ebu Zer reče. Došao sam u Meku iz dalekih krajeva, iz želje da se susretnem sa novim vjerovjesnikom i da čujem nešto od njegova govora. Lice Alije se ozari srećom dok je govorio. Boga mi, on je u istinu Allahov poslanik. Pa mu ispriča još mnogo toga o njemu. Ujutro, kada ustane mu, slijedi me kud god bude išao. Ako ja primijetim nešto sumnjivo, onda ću zastati. A kada produžim, slijedi me dok god ne uđeš tamo gdje ja uđem. Te noći Ebu Zer nikako nije mogao da zaspi iz žudnje da što prije vidi vjerovjesnika i da čuje nešto od onoga što mu se objavljuje. A ujutro Alija krenu sa svojom gostom kući časnog poslanika. Ebu Zer ga je neupadljivo slijedio dok je on išao ne osvrćući se nikuda sve dok ne uđoše kod vjerovjesnika. Evo Zer reče, neka je tebi spas i mir, o Allaho poslaniče. Vjerovjesnik odgovori, i na tebe neka je Allahov spas, milost i bereket. Ebu Zer bijaše prvi koji je vjerovjesnika poselamio sa islamskim selamom, a onda se taj selam raširio i udomačio. Allahu poslanik salallahu alaihi ve sellem, poče pozivati u islam i poučavati ga Kur'anu. Za kratko vrijeme on izgovori riječi istine i uđe u novu vjeru prije nego je napustio to mjesto. Tako postade četvrti ili peti musliman uopšte. Dajmo riječ Ebu Zeru lično, neka nam on dalje ispriča šta je bilo. Ostao sam iza toga u Meki sa vjerovjesnikom koji me poučavao islamu, učio me poglavlja iz Kur'ana, a onda mi reče, nemoj nikom u Meki spomenuti da si prešao na islam, jer bojim se da te ne ubiju. Ja mu reko, tako mi onoga u čioj ruci je moja duša, neću napustiti Meku sve dok ne odem u mesđid i pred svim korejšijama ne uzviknem riječi istine. Allahu poslanik na to ne reče ništa. Ja odoh u mezčit, a tamo bijah u okupljene kurejšije, koji su sjedili u krugu. Stadoh u samu sredinu njih i na sav glas povikah. O skupino kurejšija, zaista ja svjedočim da je samo Allah Bog, da je Muhammed njegov poslanik. I samo što moje riječi dopriješe do njihovih ušiju, oni se zaprepastiše i poskakaše govoreći držite tog otpadnika od vjere onda navališe na mene i počeše me tako tući kako bi me usmrtili u tome zgrabi Abbas ibn Abdul Mutalib Amidža vjerovjesnikov pa me zaštiti od njih govoreći im teško vama hoćete li da ubijete čovjeka iz plemena Gifar a vaše karavane uvijek prolaze pored njih oni me onda ostaviše. Kada sam došao sebi, odoh Allahovom poslaniku, sallallahu ve sellem, pa vidjevši me, on upita, pa zar ti nisam zabranio da obznanjuješ svoj prelazak na islam? Ja mu rekoh, o vjerovjesniče, imao sam neku potrebu u duši, a sada sam je zadovoljio. On mi reče, idi svom narodu i ispričaj im svemu što si vidio i čuo. Pozivaj ih Allahu, jer možda će Allah dati da im ti budeš od koristi, a i ti bi u tom slučaju imao veliku nagradu. Kada čuješ da sam ja ojačao, onda mi dođi. Ja odoh i stigoh u područje svoga plemena. Srete me moj brat Enis koji me upita, šta si uradio? Ja mu odgovorih, uradio sam to što sam primio islam i posvjedočio istinitost vjerovjesnika. Allah dade da i njegove grudi prihvate istinu, pa on reče, nemam ni ja ništa protiv tvoje vjere, jer ja primam islam i svjedočim šta i ti. Onda odasmo našoj majici, pa je pozvao smo u islam, na što ona odgovori, ne imam ništa protiv vaše vjere, pa i ona pređe na islam. Od tog dana vjernička porodica poče pozivati svoje saplemenike iz plemena Gifaru u vjeru u Allaha, ne posustajući i ne gubeći nadu. Na islam pređe veliki broj ljudi iz plemena Gifaru, tako da su nama zabavljali zajednički, to jest u džematu. Jedni od njih rekoše, ostaćemo u našoj vjeri dok vjerovjesnik ne preseli u Medinu, a onda ćemo primiti islam. I stvarno, kada vjerovjesnik dođe u Medinu, oni prihvatiše islam, tako da je vjerovjesnik govorio, neka Allah oprosti plemenu Gifar i neka spasi pleme Eslemu. Ebu Zer osta u svojoj pustinji, tako da prođe i Bedr, Uhud i Hendek. Onda on dođe u Medinu i ponudi se vjerovjesniku da ga služi i zatraži dozvolu za to. Vjerovjesnik mu to dozvoli i bi zadovoljan s njegovim društvom i sretan zbog njegove službe. Allahu poslanik, salallahu alaihi veselem, bi mu stalno ukazivao počast – i davao mu prednost u odnosu na drugi. Nikad ga nije sreo, a da se nije s njim rukovao i toplo mu se nasmiješio. Kada se Allahov poslanik preseli u najviše društvo, Ebu Zer ne ima da sabura za dalji boravak u svjetloj Medini nakon što je napustio nje najveći uglednik i što je ostala bez njegovih uputa i sjela. Ebu Zer tada otputovao u sirijsku pustinju, gdje osta za vrijeme Hilafeta Ebu Bekra i Omera El Faruka, neka je Allah zadovoljan njime. U vrijeme vladavine halife Osmana pređe u Damask, gdje vidje trku ljudi za Dunjalukom i njihovo nastojanje za ovo svjetskim uživanjima. To ga veoma začudi i nikako nije mogao s tim da se pomiri. Onda ga Osman ibn Afan pozva u Medinu. Kada dođe i tu osjeti neku tjeskobu zbog žudnje ljudi za Dunjalukom, a ljudi se osjetiše pogođeni zbog njegove oštre kritike i prijetnji koje im je redom upućivao. Onda mu halifa Osman naredi da se preseli u Rebzu, jedno malo selo nedaleko od Medine. On ode tamo i tu ostade daleko od ljudi ne obraćajući pažnju na ono što su ljudi imali od Dunjaluka, a čvrsto se držeći onog na čemu su bili Allahov poslanik i njegova dva najbolja ashaba. Bilo je to davanje prednosti onom što je vječno, to jest ahiretu, u odnosu na ono što je prolazno, to jest Dunjaluk. Jedan put neki čovjek dođe kod Ebu Zera pa poče da razgleda na sve strane ne vidjevši u kući nikakve hrane, niti pokućstva. On upita, o Ebu Zerre, gdje su vam stvari i hrana? Imamo mi drugu kuću, odgovori Ebu Zer, misleći na Ahiret. Pa tamo šaljemo ono što nam je najvrijednije. I čovjek razumi našta cilja Ebu Zer, pa reče. Ali ipak moraš imati nešto dok si u ovoj kući, misleći na Dunjaluk. Ebu Zermu odgovori, gospodar ove kuće nas neće dugo u njoj ostaviti. Jednom namjesnik Sirije posla Ebu Zeru 300 dinara, pa poručujući mu, pomogni se s ovim za svoje potrebe. On mu vrati pare govoreći, zar namjesnik Sirije nije našao nikog ko je za njega bjedniji od mene. A 32. godine po Hidžri ruka sudbine zadesi i pobožnog asketu za kojeg je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao niti je zemlja nosila niti je nebo prekrivalo iskrenijeg čovjeka od Ebu Zerra. المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل